Sedmo pitanje. Da li je građanin koji izađe na izbore kafir? Da li su ljudi koji se bave politikom kafiri? I da li sudija u Tagutskom sudu može biti musliman? E, a to je pitanje, hoću da pričam za vas. Da mi Allah pomogni. Bismillahirrahmanirrahim. E, moj savjet za moje braća i sestra ko čovjek muftija koji učini fatva o islamu mora prije da dadni fatva da zna dvije stvari, zapamtiti. Da znaš taj stanja, taj insan ili taj narod, a da zna Allahov propis prema taj stanja. Razumjeti. Ako fali jedan od oba stvari, ne može dadni fatva. To je pravil. Ja ću reći opet muftija koji treba dadni fatva mora da zna dva stvari. Neki pita čovjek muftija, e šta ti misle stanija ta je ta, jel kafir ili nije? Mora da zna stanija. Drugu, Allahov propis prema ta stanija. E ako fali jedan od oba, ne može da dadni fatva. Pa ako neko hoće da priča oko Bosna i Hercegovina, koliko sam doživio kod vas, to je čudna država, čudan hal, čudan stanija. A sve saglasli oko toga ni mora do dan danas da kažem da Bosna i Hercegovina to je samostalna država. Da sad meni tražiš da kažeš to je kafir ili musliman ili, ili, ili, ili nije u ređijem ili šta ja znam. To je tri država. Srbi, Hrvati i muslimani. Da li svaka država od, od, od sve tri ima svoj parlament? A svaka država ima nekoliko kantoni, a svaki kanton ima nekoliko ministari, a ima parlament mimo ovo parlamenta a koji vodi komplet država ni jedan, to i trojica. Trojica koji kao figura, izviniti ja pričam i šta ja znam. Ljudi koji ima neki koji nad njih pod naziv visoko prisjednik, koji može smijeni jedan od njih kad ne oni sviđa. E, tako rekla Unija, mora da smijeni u taj insan. Nema od toga, to je kao cirkus, draga braće i sestre. Pa do dan danas država ima svašta. Ja molim Allah da, da, da popravi država, da idi do hajra, Pa braća pričaju dan i noć. Allahov zakon, hoćemo Allahov zakon, ma jeste to i ništa lijepo, to, nije lijepo, to je mora. Ali na takav stan je treba fetvo, draga braća i sestra. Nejednostavno da te jedan kaže, eh, to ih tako radi, pa to je kaze. Pa to je radi, to je nevjernik. A koji smatra da to je vjernik, isto on nevjernik. A pravi lanac, to je nevjernik. Pa sljedeći lanac, nevjernik. Nevjernik, do, idi, ne znam, do, do, do koje godina ja ne znam. Pa svaki stanje ima svoj fetva. I zapamtiti šta je rekao Ibnul qayyim rahimahullah. Ali prije da kažem riječi Ibnul qayyim ja ću reći, nismi na, da dođi neko sad, učio nešto u neke knjiga, pa ti pričaš sa njim, pa naravno ti se mu sam razlizaš jezik, pa će reći, eh, to je kafir da Ibn Tamija rekao tako, tako, tako. A to je kafir Ibn Qajim rekao tako, tako, ko si ti? Ko si ti, ko znaš ti u vjera Boga ti? Ibn Qajim šta je rekao, draga braća i sestra, za taj insan. Kad je taj insan koji uzmi govor neki učinjak pa kaže fetva na čemu čuo pa tako priča poput neki doktor koji dadni isti recept za svaki bolesnik. Razumijete braća i sestra? Idiš kod doktor, ima kod njega jedan recept, recept, recept svaki bolesnik dođe, eh, uzmi ovaj recept. I e, šta će mu reći? To je budala. Pa taj insan koji priča bez znanja, i na osnovu toga pravi dilema među braća da ga Allah uništi. Jer to je koliko ima u Bosna Balaj, koliko ima tiškoća među braća i sestra zbog neki ljudi koji naznaju Islama. Pa, draga breća, braća i sestra, mora da zna muftije prije fetua, da zna oba stvari, da zna stanje, zna Allah propis prema oba stanje. Da Ja što dat ti brat i sestra jedna pravila i zapamtite dobro. Nemojte zaboraviti. A ja neću ništa od vas. Ja sam daleko od vas, ali to je savjet. Da po pitanja stvari koje je vezano za sebi ili za komplet omat. Tvoje sudbina. Jel to je kafir ili musliman? Jel to je narod tako ili nako? Jel to je država tako ili nako? Mora jedna ekipa od učinjaci jedna ekipa koji imaju neki saglasnost, neće reći sve učinjaci, ali jedna ekipa, hajirli učinjac koji će reći, stani ja tako, tako, njehov propis tako je tako. I zasluži da mi učinimo trud, da nađemo adekvatan odgovor za naše pitanje. Ali neko koji lupa i samo baci riječi na, na neke stanja i bez vezi e, braća imaju borba na Facebook i na, na, na, kroz, na šat, zbog toga, a, a oba, a oba je, oba koji pričaju ne znaju ništa. Pa treba jedna ekipa koju ćemo ih pitat za neke stanja, da kažem, to je kafir, ne, jednostavno kažem, to je tako idu izvor kafir, je to jednostavno vraća? Dobro, ko se učinjacku želja i pitat? Koji, koji ti, koji karakteristika ti učinjaci, zapamtiti? Ima pravilo, ni smjeriš za taj alim dok ne kaže učinjaci, da i taj insan je alim, to je pravilo. Kad kaže učinjaci, taj insan je alim, to je alim. E znači, ja prije da pitam za neke stvari koje je toliko teška i, i, i krupna, neću uzeti samo od jednog učinjaka, jer ima dosta braća koji imaju protiv. Pa hoće znaju reći tu i kafir. Pa zna, kažu, kažu, čuli smo jedan njegova ima ta ta ta ta, u neki čušak, u neki zemljak, kaže tu i kafir. E, imamo sad sve to od učinjaka, ne idi tako, sidi da mora da, da, da, da stojiš na zemlji ako je jaka, ne na neki snijeg koji će odmah ti e, stopi ili baciš u njoj. Pa prema tome, pitam učenjaka, ko su učenjaka koji smatra učenjaci da taj insan je alim. Ali ti ljudi koji uči kroz njehova greška i vodi narod do propast, to i znati kako, braća i sestra, ti ljudi poput neki koji ne zna vožnje. I našu neki auto dobar. I počeo ne zna vozit. I kažu, aj vozi u Sarajevo. Pa dok on uči vožnja, odario 20 auto. I obio 30 insana. I on povrežan. I ja, i Haman može, treba da on da umri. I na kraju će eh, e, pogrešio sam. Halaliti ljudi. A, ne vredi tada halaliti da tražiti. A ja sjećam se, braća i sestra, od, od, od amanat da mora prijeti. To je bila moje mišljenje prije, da kažem, draga braća, ne glasati. I to je greška bila od meni. Ali i mi smo poslali pitanje za učinjaci, jer bile smo zadvorni u Bosna. Stanija bija u Bučkuriš, oh, Allah. SDA ima balaja u njemu, mi znamo sve. A ima SD, B, SDK, svašta kod vas. Pa, I šta, pitali smo učinjaci, postali smo za ti učinjaci, kako sam rekao pravila. Ali postali smo stanja u Bosna, da ne priča ništa daleko od stanja muslimana. I na kraju dobili smo kao saglasnost od sve učinjaci. Jeste SDA nevalija. SDA to i balajstvi. Ali gori od toga SDP, tada na takav, na takav stanje kako smo bili, ja ne znam sad kako stanje koji ima, ima ti puno slova, ima puno, puno stranki. Ali ja kažem, na takav stan, kako su mi kažu, glasati za njih. Pa šta sam rekao, braća, idite na izbor, dadite glas. Glasanje. Ne znači da mi poštimo ovo zakon na, na, na takav način, da rekao Allahov zakon. Ne poštimo ovo korupcija koji ima u država, ne. Ali to je najmanji, razumiješ, šteta nego krupna šteta koji će biti ako budi drugi ljudi. Moj savjet isto za, za, za braća koji pričaju bez, bez znanja, to je pitanja teška. Kad pričaš ovaj kafir, i ovaj musliman, i ovaj takav, ovaj nakav, i ihvanija takav, i koji dadni glasanija takav, razumiješ, polako braća. I kad pogrešiš po pitanja da kažeš to je musliman lakši, nego da kažeš to je kafir. Razumijete, braća? I imaš prav da kažeš, Boži moj, ja ne znam, isto oko toga. Ja sam obični musliman. Ja sam čovjek koji vjeruje Allaha, vjeruje u tauhidu, klanijam pet vakat, datnim zakat, datnim i e, postim, ali oko stvari ja ne razumijem. Razumijeti, ne razumijem. Pa imaš problem, Bože moj, to je teška na meni. A ja sam pogotovo da u vrema smutnija braća, sestra, smutnija u Allahi. Čovjek u dilema ne zna gdje hajra. E kamo da sam ja obični insan koji ne znam oko propisa samo dosta, a ja sam stranac, ljudi ti si stranac i u pitanju arabijski jezik. Vi ste jedan narod, vallahi, bijeda, vallahi, po pitanju e, znanja islama, a padeti u neki rupa ljudi koji nemaju milost, Allah mi vidi ljudi na paltok koji la bla bla bla bla bla, a ja znam ti ljudi dobro, vallahi, brać. I jedan od njih neće reći imena. Priča džihad, džihad, džihad, i kad smo bili doba džihada, Wallahi, dođi kod meni kao gospodin. A naša odjeća ima dosta krv od, od, od, od, od, od, od, od borba. I oni, gospodin, da vas Allah nagradio, da vas Allah pomogli. I nije pustio ni jedan metak u borba. I sad priča oko džihada na lavom putu. Boli da šudi njegov priča, jer bit će njegov govor dokaz protiv njega. Da ga Allah uputi na pravi put. Da li savjet za vas, braće? Slušajte moj savjet. moj dozvoliti da budiš zviniti kao koni koji drži uzde i tebi vodi. Ne mojte dozvoliti braća. Polako braća. Pitajte nas koliko imamo tuškoča oko ti ljudi koji su zavarli nas. Allaha mi je varalica. Ja sam bio u zadvor osam godina braća. Ljudi su koji su bili u zadvor samo braća i sestara. Ko, ej, braća samo koliko godina. Sreo sam ljudi koji su 28 godina u zadvori više od pet ili više od deset hiljada su bili u zadvori, a imamo cijelo vrema, kako sam doživio, mi pravimo kao budžet. E šta smo imali dubit od toliko pokret? Pa kraj ovaj put, e, šta su krenili ti ljudi kod vas, mi znamo dobro. Usti, uziti pouka od nas, braća. Ti ljudi samo uzeli naša perljavištena, naša razmulađenja i e, bacili mađu vama kao fitna i e, hajde nađite riječenja ko će riješiti ove stvari? Neće ni imat ni drugi. Polako, braća, hodati polako. Tražiti od Allaha pomoć. Tražiti uputa. Jer ti ljudi vodi do kraja do šta je reče vama? To su kafiri. Šta je posto toga? Hajmo borba protiv njih. Da li? Hajmo dozvoli kraža od njih, Jer to su kafiri. A poslije toga, braća, većina su skreli, napustili kad su našli da nisu stigli do cijel, čak stigli do, do, do, do, do, do zabloda. I na kraju krajeva njehov vođa bili su sa nama u zatvor. Na kraju krajeva kad su sili do tome kažu pogrešili smo braća. Halali ti braća. A šta vredi sad nakon 300 smrtna kazna? Hiljadu ljudi ko su delili budu život u zatvori. Koliko se stara ko su skrenili od Allahovom putu, oni su sad hodali sa svaštom. Djeca sad ko su skrenili, sad idaju sa drogom i šta ja znam, e nisu ni stigli ni, ni, ni, ni islamska država, oni su stigli do, do, do, do, do, do ništa, do minus. Ako samo nula su dobili falavu, ali sad minus. Islam nema koristu od toga ništa. Nema od toga. I na kraju Allahe, braće, jedan od njih koji je, koji je ubio presjednik, koji je bio razlog ubistva presjednik, Sadat, rekao, draga braća, ako smo učili alhamdulillahi fatiha za ljudi, to je boli nego što smo, šta smo učili. Jer smo bili razlog da vratio mu, došao Mubarak barak sadat. dati. I šta je radio Mubarak za nas, vi ste čuli šta je radio. Šta smo učinili za islam i musliman, ništa od toga. Da smo učinili mali sura za ljudi, to je boli šta smo učinili. Pa prema tome, draga braća, taj put, put neznanja, put nekultura vodi do propast da vas Allah sačuva i meni sačuva i uputi nas, vi nas na pravi put. Amin. Arbalan.